rw'ikirundi yo kuri no mutaga wo kuno munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2022 tuyahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize wa Kuri no gatandatu na rya 15 kuno kwezi kw'icumi amakungu ahimbaza munsi mpuza makungu hariwe gukaraba intoki n'amazi meza mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi basaba abarundi kubandanya bakaraba intoki n'amazi meza mu ntumbero yo kwa kwandura indwara zitandukanye n'abanyagihugu biyunguruza n'imiduga ya Volcano na Gotracom zikorera Kirundo Bujumbura basaba ko bogabanirizwa ibiciro byo kwiyunguruza kuko ikibazo cy'igitoro cyatorewe inyishu buramatari w'intara Kirundo akasaba abo bunguruza abantu ko mu gihe bazorenza igiciro cyashinzwe na leta cy'ibihumbi 13 n'amajana 5 ko bazofatirwa ibihano nayo abanyagihugu muri komine mugina intara y'ibitoke baridoga ko ibidandazwa by'ibiciro bitandukanye byaduze buramatari w'iyo ntara akabahumuriza ko mu minsi imbere bigiye kugabanuka kuko ngo hari ibigiye kwinjira mu gihugu bivuye hanze amakuru sayo gusa tubafitiye n'ayandi mu kanyisase nido nido mu buhinga bw'ivyuma Serafina Hakizimana niwe ariko atuma mvuga mu kanyumva twese hamwe tuti ni musangwe kazi yagirizwa kuba yataye umwana w'uruyo ya mu kazu ka sugumwe ari muzima abanyagihugu baho mu rugunga bakamenyesha ko abahita bumvise umwana ariko ararira muri ico kinogo baramukurayo baca bamuhereza umuryango wiwe uwo mukenyezi nawe baca bamujana mu gipolisi kugira ngo hakugwe amatohoza ayo makuru akaba yemezwa kandi n'abatware bo kuri uwo mutumba aho ngo hanatanzwe n'impapuro ndangatongo zirenga igihumbi inyuma y'amahimiriza atandukanye tumutega abiri mu gisata cy'ubwo bushikiranganje kijejwe amatongo haratunganijwe ihimiriza ry'abenegihugu kugira bandikisha amatongo yabo hakaba haratanzwe n'impapuro ndangamatongo zingana igihumbi n'amajana icenda na cumi na zitanu tugereranije n'igice giheruka c'umwaka uheze ho bari bandikishije amatongo angana n'igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri n'indwi ni ukuvuga ko habaye ugukora neza ico gisata carinjije kandi mu kigega ca leta amafaranga atari make angana imiliyaridi zitatu imiliyoni mirongo ine ibihumbi amajana ane na cumi n'icenda n'amafaranga amajana atatu na mirongo itandatu na rimwe ibindi bisata by'ubushikiranganji nabyo nyene ntibyasigaye inyuma kuko byarinjije amahera mu isanduku y’igihugu angana umuriyari dumwe miliyoni amajana munani na mirongo icenda ibihumbi amajana munani na mirongo ine n'amajana munani na mirongo ine n'icenda aho twovuga inzego z'ubucamanza zo zinjije umuriyaridi umwe imiliyoni amajana ndwi na mirongo ine n'umunani ibihumbi amajana atandatu na mirongo ine n'amajana munani n'abiri mu mafaranga y'amarundi ubugenduzi bukuru bw'ubutungane nabwo bwinjije miliyoni zine n'ibihumbi amajana munani na mirongo ibiri n'umunani ubuyobozi bujejwe kuburana imanza za leta bwarinjije imiliyoni mirongo irindwi na zitandatu ibihumbi mirongo icyenda na bitanu n'amajana atanu na mirongo ine n'indwi ubuyobozi bukuru bw'amabohero nabwo bwarinjije imiliyoni mirongo itandatu ibihumbi amajana atatu na mirongo ine na bitandatu n'amajana atanu ubuyobozi bujejwe ibyimanza bwarinjije ibihumbi amajana icenda na mirongo itatu hamwe n'ikigo kijejwe kwiga ibijyanye n'iby’amategeko, cyarinjije miliyoni icumi ibihumbi amajana atatu na bitandatu n'amajana ane ni ukuvuga ko amafaranga yose hamwe angana imiliyaridi zine miliyoni amajana cyenda na mirongo ine n'ibihumbi amajana atanu na mirongo itanu na bitandatu n'amajana atandatu na cumi mu mafaranga y'amarundi uwo mushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona amenyesha kandi ko abanyororo barenga gato igihumbi n'amajana ane batezuriwe n'ubunyene tumutegabiri ku byerekeye gushyikiriza ubutungane abenegihugu umushikiranganji bw'ubutungane bwarafashije ba ntahonikora n'abandi batishoboye bashika ku majana munani n'umunani harimwo abakenyezi ijana mirongo ine na batatu n'abana amajana atatu n'umwe mu kubaronsa Abashingwa abashingwamanza babafasha kuburana imanza ziri mu masentare no mu kubafasha mu nyandiko mu ntumbero yo gushira mu ngiro politike ya leta mvyeyi leta nkozi ihamagarira bene gihugu kuja ku kivi abafungwa bakwije ivy'amategeko asaba baratezuriwe abo nabo bakaba bashika igihumbi n'amajana ane na mirongo itatu n'umwe kugira babonereho kuja kwifatanya n'abandi barundi mu bikorwa by’iterambere harateguwe kandi agatabu kerekana intumbero y'igihano c'ibikorwa by’iterambere eh, rusangi ku bantu bagirizwa ivyaha bito bito hongera haraba ihimirizwa kubo biraba mu gisata c'amabohero kandi haratunganijwe ibikorwa byo gukura mu bunebwe abapfungwa no kubasahiriza igice cya mbere kikaba cyaranzwe n'uruhongore rwa kijyambere rw'impene rwubatswe n'ibohero ry'igitega ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu aho umwaka nako uko umwaka utashe buri genekerezo rya 15 kwezi kw'icumi amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe gukaraba intoke n'amazi meza uwo munsi ukaba watangwe guhimbazwa mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani uno mwaka ukaba uriko urahimbazwa ku civugo kivuga kiti twese hamwe tuje hamwe mu kwijukira isuku mu gukaraba intoke n'amazi meza ku bantu bose bo kw'isi mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi basaba abarundi kubandanya bakaraba intoke n'amazi meza mu ntumbero yo kwirinda indwara zandukira nka hamwe na wa mugera wa covid 19 inyuma y'akaruko gato ano makuru duca tuyabandaniriza mu gisata cy'ubudandaji hewe washitse aha ni ku isanganiro Isaa zitandatu z'umurango zirenga ko iminota mirongo itatu n'itanu ngaha muri studio za radio isanganiro akaba ari amasaha nyine hariya muri komine ya Mugina mu ntara ya Cibitoke niyo tubandaniriza ano makuru mu gisata c'ubudandaji abanyagihugu muri komine Mugina intara ya Kibitoke baridoga ko abadandaza badugije ibiciro vy'ibifungurwa biguma biduga uko bukeye ubwo bwije abaguzi bakamenyesha ko ibiharage vyahora bigurwa 1600 ku kilo ubu ngo bigurwa ibihumbi bibiri yumu cheri wa urugurwa ibihumbi 2500 ngo bukabugurwa ayarenga ibihumbi bitatu abanyagihugu bagasaba ababijeje gutorera umuti ico kibazo buramatari w'intara y'ibitoke akavuga ko ibijanye no kuduza ibiciro ko biri mu gihugu cose ariko akavuga ko ngo bigiye kugabanuka kuko ngo mu minsi iri imbere hari bigiye kwinjira mu Burundi inkuru Mireye kanyangi Abo banyagihugu bavuga ko baguma babona ibiciro vy'ivyankenegwa nk'ifu n'umuceri biduga bikabatera umutima uhagaze ngo kubera imiryango icibaho nabi. Bone menga ibintu ntabwo byoroshe verema kureba nk'ikiro cy'ibiharage cyahora ku cyatandatu ariko ubu ni bibiri n'ijana bibiri n'abiri umuceri nawo ubu abatugura ibihumbi bibiri n'amajana umunani ariko bagiye kuri bitatu nani jye mumenga byatuyobeye ubu nta muntu akirya agaceri nta muceri ushaka kugonda ufishe nk'abana batatu ikiro nta kintu cyo kumarira giteye gituma nyene ubwo icyo kiro kimbwega kizabishobora kugenza gute kudukwira kugira umuryango bandanye baho ingaburo tuce tubura mu mubiri nyene tukihangana kuguma tuguma ku ngimwe uko nyene y'ubugari ikintu wahora ugura igihumbi ugasanga kiri ku bihumbi bibiri ikiro eh, cy'ubududu cyahora ku noti y'igihumbi ariko kiriko kiraduga kiriko kiragura icyabiri iri zuba naryo ryatubereye ndazi uduharage twateye turiko twumira mu murima aha ntitukironkaho twoca n'akaboga bigira biba birebire kubw'abo basumyi ngo badandaza baridugiriza ibiciro narijya ubuho hari n'uruzuba bagasaba ko leta yofasha kugira ngo iryo duzwa rigabanuke mubirebe ibintu muri cyo abantu aho badandaza bavuga ati ngo amatike ngo ngo yarazimvya kuko ureba ubu igitoro he cyabonetse akuma guma bitwaza ngo ngo igitoro ngo ntacyo ngo bironka ngo bizimvye bakuma baguma bitwaza uko ariko kureba ntago ari iyo mvu ni kugira bunka amafaranga menshi yo kugwego rwo hejuru twebwe dusaba ko leta yohinyanyura ibintu neza abadandaza bareke kugurisha ibintu bizimvye burutse ibintu kugira ngo umuntu aronse igihumbi nawe ashobore kuronka icyo akiguramo kuri iyo myitwarariko y'abo banyagihugu bo muri komine mugina kareme bizoza buramatari w'intara ya cibitoke araremesha barongoye agashikiriza ko ibidandazwa bimaze kurangurwa hanze ibiciro bizogabanuka nibyo haribonekeza yuko ibidandazwa byaduze igiciro ariko ntabwo ari hano muri ntara honyine ni mu gihugu cyose ibidandaza byaduze igiciro ariko nko tuvuze nk'ikidandaza cy'umuceri kubona cyaduze igiciro ni uko ubu hahora ata muceri uva hanze bose rero baca bazi intara zose zaza kuwurondera ngaha mu ntara cy'ibitoki na cyane cyane muri rugombo kuko niho haba umuceri mwinshi rero turizera neza yuko ko umushikiranganji yajeje iby'ubudandaji eh, muri leta bemeje yuko hari ibyoza birava hanze turizera ko ibyo biciro bizagenda biramanuka kuko nibamara kuboneka ibiharage bivuye hanze umuceri uvuye hanze bizoca bituma nawe umudandaza ngaho yari yadugije igiciro adushaka imana bagishira hasi abanyagihugu muri rusange bagasabwa kudoma urutoke ku mudandaza uwo ari we wese aduze ibiciro uko yishakiye Mire kanyange ndagukengurukire tuve hiyo mu burengero bw'igihugu tukubitire mu buraruko ni hariya mu ntara ya Kirundo niho tubandaniriza ano makuru mu gisata cyo kuyunguruza abanyagihugu biyunguruza n'imiduga ya volcano na Gotracom zikorera Bujumbura Kirundo basaba ko bogabanirizwa ibiciro byo kuyunguruza kuko ikibazo c'igitoro catorewe inyishu itike ikaba iri ku mafaranga 1016 ariko abunguruza abantu na Probox bobo bakaba baragabanuye ibiciro kuva mu kirundo uja ingozi bakaba barihisha hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 8 mu gihe bahora barihisha ibihumbi 15 mu ikena ry'ibitoro banye n'amajase bobo bavuga ko bisunze igiciro leta ya yashinze cyo kuva ibujumbura uja ingozi ku bihumbi 9500 ugateranya ko ibihumbi 6500 byo kuva ingozi uja mu Kirundo buramatari w'intara ya Kirundo akaba yabagabishije ko batemeye gushira ku giciro c'ibihumbi 13500 leta yashinze kuva ibujumbura uja mu Kirundo kubazo kubazo kugarirwa amajase yabo nkuko tubibaza Abraham Safari abanyagihugu biyunguruza n'imiduga y'amashyirahamwe ya volcano na gotracom ziva mu kirundo zija mu gisagara ca bujumbura canke bujumbura kirundo baridoga ko kuva igihe igitoro catanguye kuboneka ku masitasiyo ngo ntibigeze bamanura ibiciro kuva mu kirundo uja mu gisagara ca bujumbura bakaba barihisha amafaranga ibihumbi cumi na bitandatu mu gihe leta yari yashinze amafaranga ibihumbi cumi na bitatu n'amajana atanu tubajije abakorera aya mashyirahamwe bavuga ko bafatiye ku biciro vyashinzwe na leta uvuye kirundo ngozi ngozi ibihumbi bitandatu n'amajana atanu nayo ngozi bujumbura ibihumbi icyenda n'amajana atanu bateranije bagatora amafaranga ibihumbi cumi na bitandatu ibyo byose rero nk'uko babandanye babivuga ngo ni ukubera ko ibitoro babironka bizimbye ndetse bikaba ngombwa ko bashyiramo ibitoro vya magendo kugira borohereze abanywanyi babo ntibasivye ingendo zabo ariko rero muri volcano bakaba bemeye ko bashobora gutangura kwaka amafaranga ibihumbi cumi na bitatu n'amajana atanu maze barabe ko ko batazokora bahomba buramatari wa Kironda Robert imana abasaba ko batosubira kurenza ibiciro leta yashinze no kuvuga ibihumbi cumi na bitatu n'amajana atanu kuva mu ntara ya Kirundo amanuka mu gisagara cya Bujumbura adahagaze mu nzira yongeye kandi aranagabisha n'abunguruza abantu ku mapikipiki ko nabo nyene hamwe batosubiza ku mafaranga amajana atanu kubiyunguruza hagati mu gisagara ca Kirundo mu makartie atandukanye ko nabo nyene bane bashobora gufatirwa ibihano agategekanya kubagisha inama k'uyu wa mbere aha twabamenyesha ko abunguruza abantu na probox bobo bagabanuye ibiciro bava ku mafaranga ibihumbi cumi na bitanu uva mu gisagara cya kirundo ugana mu ntara ya ngozi bashyira ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi indwi n'ibihumbi umunani mu kirundo Abramu safari ku bw'iradiyo isanganiro Abraham Safari mu kirundo nawe tugukengurukire tuve hiyo mu kirundo dukubitire mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi ni mu ntara cankuzo niho tubandaniriza hano makuru mu gisata c'imibano umuryango umwe gusa wo mu bwoko bw'abatwabo muri commune Kiganda intara ya cankuzo niwo bakanye biciye mu mategeko mu gihe iyindi miryango irenga 180 ibana hatakurikije amategeko userukira abatwabo baho ikigamba avuga ko mu ntwaro bari bakwiye gusigurira ivyingo n'imiryango abo batwa imbere ngo bagasha hagashyirwaho n'ibihano ku babanye bidaciye mu mategeko umuhanuzi wa musitanteri ajeje imibano ikigamba avuga ko abatwa basaba komine amananiza kugira bemere ubugeni bwabo buhezagirwe akavuga ko bagiye kubandanya imiriza Raymond Mudende ku miryango mirongo inani n'icyenda y'abatwa muri komine kigamba intara ya cankuzo umuryango umwe ni niwo wagize ubugeni biciye mu mategeko benshi muri iyo miryango iba ku mutumba wa rwamvura abagabo bagiriza abagore ko ngo aribo bababera intambamyi ariko abagore nabo bakavuga ko umugabo w'umutwa atarumva akamaro ko kubana n'umugore wiwe biciye mu mategeko naho abagabo b'abatwa bavuga ko kwandikisha umugore ngo bituma umugore aca yiganza mu rugo sinyorinde yambaje aserukira abo batwa b'ikigamba avuga ko ari urwitwazo rw'uko imvo nyamukuru zibuza abagabo b'abatwa kubaka biciye mategeko ngo ni uko abo bagabo b'abatwa baba bashaka gutunga umugore arenga umwe iyo mboneza y'umutwakazi ikabona ahubwo ko mu ntwaro bakwiye gufatira ingingo abo bagabo ngo nk'uko babigira ku yindi mice y'abarundi iyo mboneza ikabona ko abatwabo bandanya basigurirwa akamaro ko kwandikisha umugore umwe n'ibijyanye n'ingo n'imiryango umuhanuzi wa mutanteri muri komine kigamba ajejwe iby'imibano avuga ko abo batwa bo muri komine Kigamba badashaka kubakana bice mu mategeko ngo mbere niyo komine ibahimirije bagisaba amananiza kuko basaba kugurirwa ibitenge n'izindi mpuzu hamwe n'ibirato ariko akavuga ko bagiye kubandanya babagira ihimiriza mu nyigisho abo batwa muri komine Kigamba bari bagize iminsi bahabwa n'ishirahamwe ihanira iterambere ry'abatwa iprepade muri ino iheze bamwe muri iyo miryango y'abatwa bariyemeje ko bagiye kubakana biciye mu mategeko mu cyankuzo Rayimo Mudende Radio Isanganiro amakuru yo mu makungu Ano makuru tuyasoze rere muyavugwa mu makungu aho inyuma y'imyaka itatu hatangujwe ibiganiro biturutse ku mutekano muke warangwa mu karere k'ubumanuko gashira uburengero hamwe n'ubumanuko bushira uburengero mu gihugu ca Cameroon buce bugwiriyemo abavuga ururimi rw'icongereza nuko ivyo biganiro ataco vyashitseko amakuru atangwa ni radio y'abafaransa RFI avuga ko impande zose zikibandanya imishamirano iyo mishamirano ikaba imaze ikiringo c'imyaka ine na kuno munsi wa gatandatu niwaza kubandanya inkino zo gusubiza muri mu gice cha mu majonjora muri za nkino za Ligue des Champions ku mugabane wa Afrika aho mugwi wo mu gihugu kibanyi cha Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. tupu isama zembe igihe cy'isa icyenda uza kuri kuri atana mu mitwe n'umugwi wa Vipers wo mu gihugu ca Kenya ni mu gihe umugwi wa Esperance Dotnis uza kugenderwa n'umugwi wa Plateau United kubusa nako ibitsindo bitanu kuri kimwe murantunga akaba ari no ngare tuciye turangiriza amakuru twe ko turabashikiriza kuno mutaga mwakoze mwege mwese mwari muyateza abiri ndabakengurukire bagenzanje bo mu ruganda rwa radio isanganiro bafashije kuyegeranya ubundi ntoreka gushimira ni Serafina Hakizimana yari karatuma amaju yabashikira mu ibereye hose atatunenge Jean Marie Vianney Senenge ndakomana mwari kumwe kuri mikro ndabasezerenda bipfuriza kugira umunsi mwiza w'akaruhuko murakoze